ya ce labari ya zo masa annal hilala ru'iya fi zaman usman an ga wata a zamanin sayyidina usman ibn affan yana mulki bi ashiyin aka ganshi da rana al'ashi ai ma ba da zawwal ila akirin nahar daga bayan da ranar ce zawwal har zuwa faduwar rana da ana ce mashi al'ashi sai zaman tuwa an ga wannan wata a wannan lokaci falam yufir usmana hatta amsa sai na usman bai aji azumi ba hatta amsa har sai da yammaci ya zo wa gabati shamsu rana ta faɗi har sai da rana ta faɗi bai aji azumi ba kun fahimta ana azumi na 29 ga wata ana azumi na ko kuma mu ce an tashi da azumi na talatin ga wata jiya ashirin tara ga wata an duba wata ba a gan shi ba sai a ƙara kwana guda da a ƙara kwana guda sai ga wata an gani da rana kun fahimta to yanzu za a ce a aji azumi ko kuwa shi ne aka ce hakan ta faru a zamanin sayan na usman bai aji azumi ba sai da aka cika wannan azumi sai da aka cika wannan azumi saboda ni malamai suka ce idan an ga wata da rana to ba na jiya ba ne ba na gobe ne kun fahimta watan nan na gobe ne da haka yanzu ana talatin da wata sai a ga wata sai da usman sai ce to wannan watan ba na jiya ba ne ba domin idan da na jiya ne ashirin tara ga wata kenan za su azumi azumi su tunda an ga wata sai ya kai shi gaba da aka sai da suka cika wannan azumin na talatin sannan washe gari sai suka suka yi iji mun fahimta to haka ake in an ga wata da rana gaba ake kai shi akwai saɓanin malamai amma saɓanin bai da ƙarfi cewa idan an gan shi kama rana ce zawal na jiya ne idan bayan rana ta yi zawari ne na gaba ne a ƙarƙashin wannan maganar da a ce lokacin da aka ga watan nan rana ba ta yi zawal ba to sai a ce na jiya ne 20 tsayuwar jiya da tara ga wata ne da aka sai a ce asu amma idan bayan rana ta yi zawal sai a ce wannan watan tsayuwar gobe ne da aka sai an ƙarasa wannan azumi na talatin, amma a mazhabin malikiya sun ce ba bambanci tsakanin zawalin rana da kuma kama rana ce zauwa amma damar an ga wata da rana to kawai ana kai shi gaba na gaba ne ba za a yawwa ba za a sha ruwa ko kun fahimci wannan matsalai to wannan shi ne abin da imam bari bai tafi akan tsaga hujjar shi kala yahya sami'tu malikan yaqulu fil ladhi yara hilal ramadana wahdahu annahu yasumu la yanbaghi lahu an yuftira wa huwa ya'lamu anna dhalika al-yawma min ramadana Imam Malik yake cewa game da mutumin da ya ga wata na Ramadan wahdahu shi kadai an zo duba wata ranar 29 ga wata sai ya ga wata shi kadai ya ce jama'a na ga wata suka ce yana ina ga yanar kowa ya duba sai ce shi bai gan shi ba shi kuma yana ta kwatance yana kun gan shi nan fa to ba wanda ya ƙara ganin watan nan sai shi kadai me zai yi gobe zai tashi da azumi shi ko ya zai yi shi da imam malik ya ce annahu ya su zai tashi da azumi shi kadai amma sauran jama'a ba za su tashi da azumi ba ya ce layan bagi lahu an Fira mai dace gare shi mai ci abinci wa huwa ya alamu an na zalikar yau mai ramadana bayan ya san wannan ranar ramadana ce tun da shi ya kawata. da aka sai tashi da azumi shi kadai ya kai shi washe gari mutane in san cika kwana talatin sai su tashi da azumi da aka shi yana da azumi biyu su mutane na da ɗaya haka za a yi ta tafiya idan an je wurin ajewa za mu ji hukuncin zai aje ranar da in ya ga wata ko ba zai aje ba shi amma dai shi zai ɗauki azumi idan ya ƙi ɗauka da gangan a mazhaban malikiya suka ce zai rama azumi ɗaya sannan ya kafara wannan kuma shi ne fahimtar jimhurin malamai al'al'imma al'arba abu shi imam malik din da abu hanifa da imam ahmad ibn hanbal da imam shafi duk wanda ya ce fatawarsu cewa wanda ya ga azumi shi kare wanda ya ga wata shi kadai zai tashi da azumi idan ya ce shi kadai ya gani kuma ba za a malikiya dama ma ba za a karɓi sa ba don sai sun kai su biyu to sai ya zama to shi kadai ya gani to shi wajibi ne ya tashi da azumi mun fahimta sai ya tashi da azumi washe gari amma sauran jama'a ba za a tashi da azumi ba in kawai ya ki tashi da azumi to zai yi kafara kuma ya rama wannan azumin guda daya bayan ramadan mun gane qala wa man ra'a hilala shawwal wahdahu fa innahu la yufṭiru لأن الناس يتهمون على أن يفتر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال قد رأينا الهلال قال مالك إمام مالك يتشي ومن رأى هلال شوال wanda ya ga watan shawwal wahdahu shi kadai fa innahu la yusiru ba zai aji azumi ba kun gane amma wajen ɗauka aka ce mi zai yi azumi kaga ya aiki da ganinsa nan kuma aka ce ba zai aji azumi kaga anan ba zai aiki da ganinsa ba idan idan idan watan sallah ne mutum ɗaya ya ganshi, ana azumi na 29 ga wata sai mutum ɗaya ya gani kun ga washe gari za ta zama 30 ga wata kenan to yanzu shi ma sai ya azumi na 30 mutanen gari ma za su yi ba zai ce ya aji shi kadai ba yaban mutane su yi na talatin zai yi azumi a fahimtar imam malik me sa sai ce li annan nasa domin mutane ya tahimuna ala an yuftira minhum man laysa ma'amuna ana jin tsoron kada mutanen da ba amintattu bane ba su ruɗu da wannan mutunan mutane wanda ba amintattu ba fasikan mutane da mutanen banza da ‘yan bida za su rudu da wannan mutumin mun fahimta waya ƙulu har kaji suna cewa waya ƙulu ula'ika idza da har alaihim in ya fito gabansa yana cin abinci yana aini ya ga wata me za ce sai su ce qarra ainihin hilal su ba sai ce sun gani sai su aci kun fahimta su ma sun ce sun gani sai su aje to dan kar ya rudar da mutane sai aka ce ba zai aje ba shi ma kan shi din ya ci gaba da azu mun fahimci wannan wa man ra'a hilal shawwal naharan wanda ya ga watan shawwal da rana fala yufiru ba zai aje azumi ba wa yutimmu siyama yawmihi zai cika wannan azumin zalika fa inna ma huwa hilalu allailatin lati ta'ati wannan watan da ya gani ba na daren jiya bane ba na daren rana mai zuwa ne haka wannan azumi sai ya ida shi qala yahya wa sabitu malikan yaqulu idza sama an-nas yawm al-fitr wa hum yazunnuna annahu min ramadana فجاءهم anna أن ramadana رمضان ƙabla مؤي قبل أن يصوموا بيوم wa anna yawmahum zalika ahadun wa salasuna fa innahum yufṭiruna fi zalika al-yawmi ayyata sa'atin ja'ahumul khabaru ghayra annahum la yusalluna salatal idi in kana zalika ja'ahum ba'da zawali shamsi qala yahya yahya yace wasamitu sami'tu malikan naji imamu malik ya yana cewa Ida saman nasu yawmal fitr idan mutane suka tashi da azumi ranar sallah wa hum yazunnuna annahu min ramadana amma su abatan su ranar nan ramadana ce kun fahimci wannan wannan wannan jumla me yake nufi na? Hmm. suna ba shi yake nufi ba wannan zai iya shiga amma shi ba shi yake nufi ba abinda imam malik ke nufi kun san wancan lokacin ba rediyo balle idan an ga wata a bada sanarwa kowa ya ce. idan aka tsina aka ga wata an ce mai doki ake tadawa ya tafi kano wani lokaci lokacin da zai je kano asuba ta yi wani lokaci ma rana ta yi sai zai ce sarki ya yi ko shi je an ga wata a katsina ila su ko mutanen kano ba a gani ba a can amma sun ta yi suna hidimarsu so akan samu labarin ganin watan beriyat ko a nan ba ma wai can zamanin da ba farko-farkon abin da lokacin ba waya irin wannan lokacin landline ne akwai matsalar network idan aka ga wata a saukoto aka buga masarkin musulmi a lokacin nan waya ake bugawa gidan rediyon kaduna sai a ba da sanarwa cewa an ga wata tuwon lokaci sai a yi ta bugawa waya ta shiga wani lokaci ba sai gari ya waye sannan za a samu layi sai ce an ga wata jiya da rana tsaka kawai sai gidan rediyo su ba da sanarwa cewa jiya an ga wata mun gane to abin da ke faruwa a nan shi ne watan ramadan ya zo zai shiga kaga kwana 29 yake kenan ko to sai aka ga wata 29 ga wata a wani gari sai suka tashi da azumi wannan garin ba a ga wata ba sai suka cika kwana ɗaya sai ya zama ya yi talatin kun fahimta kaga yanzu za a samu bambancin kwana ɗaya tsakanin azumin wannan garin da wannan garin to sai suka ce azumi a haka da ramadan ya zo ƙarshe da ramadan ya zo ƙarshe sai wannan garin inda aka yi ashirin da tara, sai aka ƙara ganin wata ashirin da tara ga wata sai suka aji azumi nan garin inda suka ɗauka da talatin, sai ba a ga wata ba sai suka ƙara cika talatin. kun fahimta yanzu sun fi wannan garin da azumi nawa da azumi biyu da azumi biyu to ranar talatin din sun tashi da azumi ranar talatin sun tashi da azumi sai labari ya zo musu daga wannan garin cewa ayyau tun ce ma an yi sallah kun fahimta kuma wajen fara azumi ma ga yadda aka ganshi a can su kaga su ranar da suke wannan azumi na 30 din a zahiri azumin su ne na nawa 31 haka ne haka lissafi yake a zahiri wannan shine azumin su na 31 amma su a tunaninsu azumi na talatin suke yi to yanzu da labari ya zo musu suka yi bincike suka tabbatar da shi ina hukuncinsu shi ne ma zai ba da fatawa ce za su aji azumi nan take ba za su ce sai sun kai ba kun fahimci wannan matsalin shi ne ya ce ƙala yahaya yahaya ya ce wasa mitu malikan na ji imamu malik ya yana cewa idan samun nasu yawmal fitri wa hum yazunnuna annahu min ramadan idan mutane suka yi azumi ranar sallah amma a zaton su wannan ranar ta ramadana ce faja'ahum sabatun sai labari yazo musu an anna hilal ramadana kadu iya qabla an yasumu bi yawmin cewa tun wajen shigowar ramadan ai an ga wata ne kamun su su fara da kwana ɗaya. wa anna yawmuhum zalika ahadun wa suna, wannan ranar da suke cewa su 30 ga wata a wurinsu haƙiƙani azumi na 31 ne in an kwatanta da wannan garin to sai ce idan aka samu haka fa innakum yufdiruna fi dalika al-yawmi ayyata sa'atin ja'akumul khabar za su aji azumi a didde lokacin da labari ya zo musu ko ba wani lokaci labari ya zo musu za su aji asiri. gaira annahum la yusalluna salatal idi to ya zai da sallar idi sai ya ce sai dai ba za su rama sallar idi ba in kana zalika ja'ahum ba'da zawali shamsi idan labarin nan ya zo musu bayan rana ta yi zawali idan labari ya zo musu rana ba ce zawali ba sai a shela a ce maza maza a ce idi amma idan rana ta yi zawali to ba za a je a yi sallar idi ba to za a je gobe a rama ta ko ba za a je ba na saboda ne eh saboda ne ba za a rama ta ba adamin ji wannan bayanin yanzu dalilin da ya sanya ba za a rama ta ba hujja Yana cewa hujja me dalilin ka sai ka ce saboda hadisi ya ce kaza ko saboda kaza ba za a rama ba saboda kaza a'a wasu sunnai wani hadisi ya nuna haka yawancin shi ne abinda ake ce ma hujja a'a yadda can tare suke sallah ba tare suke sallah ba na'am Thank you. ni yanzu kawai dalili kawai nake nema ka ce min dalilin da ya sanya ba za a rama ba saboda kaza in kuma ka ce za a rama ne dalili abin da ya sanya ba za a rama ta ba a malikiya domin sallar idi ba wajibi ba ce ba sunna ce ita kau sallar sunna ba a ramuwarta sai in nasi ya ce a ramata kun fahimta to tunda ba farilla ba ce ba za a rama da sallar juma'a ce ta wuce sai a ramata amma tunda sallar idi ce to ba za a rama ba imam ali ya ce sai dai in labarin nan ya zo musu kama dana ce zawwani wannan ranar ita ce ranar sallarsu mutum da rana ba ta yi zawali ba za su iya zuwa su yi idi amma idan bayan rana ta yi zawali ne ita kuma sallar idi lokacin ya wuce mutum da lokacin ya wuce kuma ba a ƙara'inta da haka ba za su ce su je su ba mun gane wannan to wannan shi ne fahimtar imam malik da haka duk wanda ya ji labarin an ga wata lallai tashi da azumi wanda ya gani shi kadai ya kokari ya sanar da hukuma in an yarda da ganin sa a bada labarin an ga wata in ba a yarda da ganinsa ba ya tashi da azumi shi kare din sai ya zama to shi yana da azumi biyu mutane na da azumi daya idan aka je can karshe za a aje in mutane suna da 29 shi yana da nawa 30 idan mutane ba su gani ba za su yi 30 shi yana da azumi nawa to bayan 31 yanzu sai ya aji. amma idan zai aje din nan ba hituwa waje zai yi ba yana shan ruwa gaban mutane yana cin abinci ana cewa kai ya ce aini 31 zai yi ba ya azumi 30 sai ya boye shiru haka zai aje sirran ba sai ya fito ya gaya wa mutane ba sauran mutane kuma sai ban suna 31 kullum idan aji azuminka zai sa waɗansu mutane su harbu su ƙi yin azumi to ba a yadda ba a shari'a ke sa kunga can zamanin da lokacin sarakuna suna da fawa cikin gari ake bi da an tashi da azumi duk wanda aka kama yana cin abinci kama shi ake idan aka kai shi gidan yari ba a sako sai an ga watan sallah saboda wannan fitowar da zai yana cin abinci sai ya jefa ma wani shubha sai ya ga wani shi ma ya ce bari ya ci kaga ta haka sai ga an samu waɗanda ba su azumi da gangan cikin mutane mun gane to shi ya sanya yanzu ko ga ana samun waɗannan matsalolin saboda ba hukunci ne mutum sai ya zo kirikiri an ce an ga wata da gangan zai fito gaban mutane yana cin abinci yana cewa shi sai ya gani yana cewa shi bai yadda da watan da aka ce an gani to da yake ba hukunci kuma sai a kyale shi in akwai doka ba za a kyale shi ba wai yanzu har ma saboda lalacewa wai jama'a a zuwa idi yau kuma a kama wata jama'a gobe ita ma ta je tana idi idin guda nawa ne to me yasa waɗansu za su yau gobe kuma su je su nasu bai dace ba don rashin doka ne wannan in akwai doka bai yiwuwa hukuma ta yi idi yau a samu wani ya yi tawaye shi kuma ya je wa shegari ya idi bai dace ba wannan a musulunci amma kamar yadda nace saboda ba doka kuma babu hukunci kun ga haka ake har masallacin da sarki yake sallah zai je idi yau washe gari sai kaga waɗansu kuma sun je za su idi duk da dai a waje suke tsayawa amma dai a masallacin suka ce bai dace ba wannan duka rashin doka ne da kuma rashin hukunci yake ji yake haifar da haka Allah ya ba mu ikon gyara wannan su ne hukunce-hukuncen da imam malik ya kawo dangane da abin da ya shafi ganin wata da kuma shigowar azumin watan ramadana da kuma fitar shi wa alaikum salam wani hadisi na ba ma ana iya gani ba an ma taɓa yi shi da ce ba ana iya yi kawai yake nuna ba an ma yi don ka ce ana iya yi is wanda probability amma an yi kagatun da an yi ana yi kenan cewa za ka yi ana iya yi wata na iya fitowa da rana kenan ka fahimta a zamanin sai na usman ya fito da rana watan Eh, ba za a kai ba za eh, sai an kai shi ka fahimta inda an yi azumi a jiya shirin tara ga wata an duba ba a gan shi ba sai wa shagari yau talatin ga wata sai aka ga wata da rana ba za a ce wannan watan tsayuwar jiya ba ne ba sai an kai wannan azumin na talatin to wannan watan da gani da rana na gobe ne sai gobe ta zama ɗaya ga watan shawwal ka fahimta wannan ce ku tausayin na ba idan hmm, ba za su dauka ba domin idan aka ce su dauka to kuma ba ta da amfani kenan ba wanda zai ce kai azumi kai ba ga wata ba wani ya ce kai azumi in ba hukuma ba ka fahimta shi ya sanya dole akwai ba wai ganin kawai ke tabbatar da ganin wata ba bayan an gani kuma a samu hukuma ta tabbatar da an gani ka fahimta hukumar ma yanzu a nan Najeriya mai wannan aikin ai fa da sarki musulmi ce ko to wani zai ce bai yarda da shi ba wani ya ce ɗan siyasa ne wani ya ce ɗan gwamnati ne wani ya ce ɗan kaza ne to yanzu idan muka rusa wannan tsarin to bisa wani tsari za mu hau eh babu tsarin da za mu hau idan muka ce mu dawo da tsarin a kan ƙungiyoyinmu na addini mu ce balalau shi zai ce mu ɗauki azumi domin balarau ya ce mu ɗauka shi ɗan ɗariƙa shi kuma zai ce mashi ya ɗauka sai ce shi bai da balarau ba Eh, yan dariƙa sun ce ɗahir bauchi zai ce su gani su ɗauka sun ce mu ba za mu yadda ba mu yan zala ma yan jos ma suna iya cewa ba su yadda da ganin ba tun da mu muna iya cewa mun yadda da ganin su ba su suna iya cewa ba su to kaga abin zai haɗa kan al'umma shine wannan tsarin na sarkin musulmi kuma tsari ne mai kyau don dai kawai galibi dan adam yakan rena tsarinsa in bai gana wani ba ka gani tsari ne mai kyau bal abinda ma wasu malamai suke fada kamar malam sun Sokoto na shajin yana fadar wannan shi ya dan yawo duniya ya ga yadda suke da tsarin duba wata da sauransu ya ce duk duniya ma ba ƙasa mai tsarin Najeriya wajen dai al'amarin duba wata wannan tsarin da mu muke raina ka gane to Allah shirye da mu da aka karmu raina shi a jira hukuma ta ce ta gani kawai dai abin da ake so al'umma su waye idan an ga wata ɗin nan to a ɗauki matakai na sanar da hukuma ɗin ana ba da lambobin waya wanda ake bugawa sannan kuma kaga akwai tsari ko mai unguwa ka gaya ma shi ya san inda zai je ya faɗi mai unguwa kuma ya gaya ma wannan shi ma ya san wanda zai gaya ma daga nan har sai ya ga labarin ya je ga sarkin musulmi a ga tsari ne mai kyau amma wani lokaci mutane sai su ga wata sai su kasa tuntubar kowa har sai abin ya zo ya lafsu ana samun haka to idan an gani na a kokari a sanar da hukuma ta hukuma kuma ta bincika za ta yi kokari kuma da yadda kake ganin abin kamar ba abin ga. yanzu akwai wata shekara ba na mantawa ana 28 ga watan sha'aban wani ya postin a katsina yake ya postin a facebook cewa shi ya ga wata 28 ga wata 28 ga wata kaga wannan rudani yake so ya kawo dan bai ma kai 29 ga wata ba balle a ce an duba ko ba a duba ba so shi ya ce a lissafinsa rana 28 ga wata ɗin na 29 ne shi a wurinsa na hau gobe ɗaya ga wata a facebook ya postin amma nan da nan kwamitin can hassan gani daga can sakwata suka bugo ma wakilin nan na katsina cewa ga wani mutum a katsina ya yi fostin kuma shi da ya fostin sai ya sa lambar waya shi sautin daga can suka bugo mai waya suka dan fara magana da shi sai sai ga akwai bukatar da ya a zauna da shi sai suka bi goma wakilin shi ne suka turo mai lambar wayar shi to wakilin ya zo yawan magana muka tafi tare da shi sai man kaji kaji abin da ke faruwa amma akwai bukatar a ga wannan mutumin su ma kira shi ta waya ya mara kwatancen inda yake muka je muka same shi muka ce kai ne ka ga wata ta ce shi ne ce to dama muka bashi ya bashi lalace dama daga majalisar sarkin musulmi aka kira ni aka ce da Allah in zo in ganka sai ya ce eh, ai sun kira shi ya ce wani mutum ya kira shi ma sai hada yake ne shi ya za a yi mai hada muka ce to ya haƙuri tun da an ba hada ina ka samu labarin ganin wata sai ce shi shi ya ga wata su to ana ganin wata 28 ga wata sai ce shi 29 ga wata Maka ce to ina ka samu cewa jiya din 29 ga wata kawai mutumin nan sai ya ce ai aje ko masallacin su ma kalandar masallacin su ma haka ta nuna ce to Allah sauri. to kaga ana bibiya abinda yasa na kawo wannan labarin dan ka gane cewa ana bi suna monitoring sosai kaga wannan shi fosta bai ma tunanin za a abin gaba amma daga can sai gani shi wakilin nasu ma na katsina bai ma ga fosta nan ba sai da su sai ya kira suka ce ga abin da ke faruwa da Allah a ce a ganshi a yi magana da shi to tsari ne mai kyau kamar da mace dan kada mu raina shi mu ƙara tabbatar da shi gaskiya a ba hukuma goyon ba in an ce an gani to lalle a tashi da azumi mutum bai wani uja bai da wani uzuri wanda zai sanya ya ce ba zai tashi da azumi ba Allah shi da dama. to ina ganin kunan za mu tsaya mun tattauna matsala ta ganin wata kawai idan Allah ya kai mu bayan sallah sai mu koma farko inda muka tsaya mu ci gaba daga inda muka tsaya A hukunce-hukuncen azumi yawanci da an san su na haka sai mu ƙara matsa kusa da malamai abinda ya shige mana duhu sai mu ƙarin tambaya da dubban azumi da sunonin azumi da an san sayon shi ana tattauna su a ko hudubar muta wannan satin kusa abin da muka yi magana a kai kenan suna haka muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana wannan wata mai albarka kuma ya ba mu ikon yin ibada a cikinsa kuma idan mun yi ibadar Allah subhanahu wata'ala ya karɓa daga wurin mu Allah kuma mai iko ne akan haka a ƙarshe kamar yadda muka saba yin addu'o'i na neman zaman lafiya to muna ƙara sanya mutanen Falastin a cikin addu'a Allah ta'ala ya kawo musu ƙarshen wannan hali da suke ciki ya maido musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya yaye musu wannan musiba da jarabawar da suke a ciki wannan ƙasa ta Isra'ila mai wannan zalunci Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka ka lalata al'amarinsu ka wargaza su da su da masu goya musu baya wani mugun nufinsu Allah ka mayar da shi a kan kansu ya Allah sannan addu'a ta biyu halin da mu ma muke ciki na tsaro wanda kun ga abin yana ta ƙarin ƙamari amma dai mu ci gaba da yin addu'a insha Allah ta'ala Allah zai kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu da haka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin jiharmu da sauran jihohi na musulmai baki da Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hare-hare da kone-kone wanda muyagun mutane suke to eh, yana ciko to Allah mm Hmm. To Allah ya ji gansu hmm. Allah Allah ya ji gansu Allah sa sun yi shahada, Allah ya gafarta musu ya albarkaci abin da kuma suka bari. Wannan shine matsalar da muke fama da ita, Allah kawo mana ƙarshen ta, ya Allah. Allah kawo mana ƙarshen wannan zubar jini da kuma kashe-kashe da muke fama da su. Allah bai iko ne akan haka sannan addu'a ta ƙarshe shine abin da ya shafi tsadar rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya janye mana ya yalwata mana ya azurta mu ya kuma wadata mu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hali da muke ciki na tsadar al'amura musamman a irin wannan lokaci wanda ga azumi ya taho Allah ya yi mana ya sauƙaƙa mana ya tausaya mana ya saukan mana da farashi musamman farashin abinci da sauran kayan masarufi Allah kuma mai iko ne akan haka subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin